a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Hola, bon dia. Som els nens i nenes de 5 B i avui us parlarem d'un aconteciment molt terrorífic. No, no, no m'ho diguis. A veure si l'endivino. Són els taurons? Són les taràntules o les vespes de les papereres del pati? No, no, estem parlant de Halloween. La, la, la, la festa que més m'agrada després de les vacances d'estiu. Quin dia serà? Aquesta festa ja s'ha aviat. Halloween serà el proper 31 d'octubre. Quina por! Ara us donarem alguns consells per gastar bromes als altres. Per exemple, la més vella i antiga és la que t'amagues darrere de la porta i li dones un ensurt. Una altra és posar una taràntula o una serp de plàstic a la, a la, darrere d'una porta, al llit o a la motxilla. A Halloween et disfresses de coses de por, per exemple, homes llop, zombis o vampirs. Antigament, el Halloween era el dia que anaves al cementeri a recordar els teus avantpassats. Però avui en dia, Halloween es celebrem disfressant-nos fent bromes. Als Estats Units celebren el Halloween fent truc o tracte, amb disfresses i caramels. Els nens van disfressats pels carrers i s'apropen a les cases de la gent. Si no, li don, si no els hi donen caramels o llaminadures, li fan alguna malifeta. Per exemple, llençant ous a les finestres. No, no, ¡Esto es Halloween! ¡Es terror! Es nuestro fin. ¿Te asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés. Bajo la luna, la oscuridad. Vamos a gritar. El dia de Halloween a l'escola fem tallers. Ens dividim en dos grups, els grans a la planta de dalt i els petits a la planta de baix. Els tallers són del túnel del terror, dibuixar a cara boniatos, fer castanyes amb xocolata, fer boles d'arròs i pintar-nos les cares de monstres. I fins aquí arriba el nostre programa d'avui. Us han parlat l'Anna, l'Adrià, la Inara i jo que sóc Elizan. Halloween nos espera a la escuela primavera. Presten todos mucha atención, sin temor no habrá diversión. El terror es nuestro fin, así es siempre Halloween. En mi ciudad te fascinará, si te descuidas te sorprenderá. Si el ya te encuentra y te atrapa, de un grito loco te darán sus tomas. Esto es Halloween, gritos hasta el fin, vamos